Urtero, azkaingo erriak, isun bat ordaintzen du, espaitu aski etxe bizitza sozialik. Urtahelian, onartua izanen PLU hirigintza planan, etxe bizitzen eguneko berrogeiak sozialak egin beharko direra onartu da. Izan proiektu pribatu zein publiko. Horrela, berrogeitama ma bos etxe bizitzetatik, hogeita sozialak izanen dira. Anita lakarra azkaingo asuanta. Eh, hori da eh, pribatu, proiektu pribatu bat, behaz erria eh, errikoetxe ez da barne, baina uh, ukan prefetaren ganik manamendu bat, nola amar urte barne, behar ditugu lau egun irurogoita lau bizitegi sozial eraiki uh, azkainen. Oai, azkainen, azken eh, PLUen ondotik, eh, egin behar ditugu, aldi guziz, e, eh, etaik eta ik berrogoi bizitegi e, sozialak, edo zoin proiektuetan, erriko proiektuetan, edo proiektu pribatuetan. Eta azken proiektua hori aipatu dena, hor, berroitama bost bizitegiekin, behaz izanen die, oitabi bizitegi soziala, hola, PLUak hola emanatzen baitu. Ahatik, PLU berriak esteiko puroa mugatzen du baina egitasmoan solairu kopuruan muga gainditzen da. Solairu kopurua emendatzeko, PLUaren aldatzearen aurka agertu da, Jean-Louis Dadus hausapez hoia. Beldurrez eta ondotik, promotore eta eraikitzaile pribatuei eskoak libre ustea, eta legea heien alde jartzea. Ez bat gehiago eginez. Horain ateretzen dira, eginez berroita amairu apartamendu. Bo, edo berroita moz, bo. Baina, eh, e, lura libru ozen dute. Egan lehen bezala, ez tarberri isa, guai. Ni -huh. gero, uh, sei eten buruaro, PLU berri pasatzen bada. Uh, etortzen alda permisa bat, eta berze uh, eh, ematen litu hor, eta nio kestio refusatzen alko, erregelu uh, berrian, onartua izanen da. Ola da, nera batak ez du e, e, erraten al ezetz, e, erregela hori barri da. Segidan tribunalean ematen zauze, da, tribunaliak zer atzen du. Begatzen du, erregelen lua, erregelen lua egiten bat dima du, itean dute, da, itean lute, poen mm. final, azki ikasia du, eta enitz urtez, nolako egiten duten aferiak. Eh? Anita Lakarra azkaingoa suantak, segurtatzen du, nahiz eta pelu aldatu, dena menperatua dela.